Ні, ще одна. Там нічого. Просто нам старий ще довго разом працювати. Ми можемо один одному знадобитися. Сергій прочинив двері своєї службової кімнати, і йому здалося, що не був тут кілька місяців. Всі ці дні йому чогось не вистачало. В ньому жило відчуття якогось свята, чогось такого, що має статися неминуче і перемінить все його життя. Але його зустрів будень. А Ірина Олександрівна навіть не підвела одватману очей. Він помітив, що вона поблідла, змарніла очевидно, їй коштував страшенних зусиль цей спокій і цей будень, бо невидима срібна струна, яка протяглася поміж ними, не обірвалася. Вони чули її тривожний дзвін і чули, як вона тремтить і вібрує від найменшого дотику. Нічого не було поміж ними сказано не було аніякоїсінького натяку, жодного, жодного промовистого погляду. Вони обоє знали, що поміж них є таємниця. І саме таємниця кохання або не кохання, а симпатії. І здогадувалися, що обоє бояться не тільки таємниці, а й думки про неї. Оце і було найстрашніше, бо не могли з тим боротися. Так само не вміють і не знають люди, як і для чого боротися з сонцем або весною. А саме обопільне знання неминуче вело їх кудись. Сергій і далі радився з Іриною і знав, що її думка узгоджена з думкою Птищенка, хоч не обов'язково вона розповідає чоловікові про всі дрібні справи, якими клопочеться сектор. Просто вона вже досконально знала його. Він давно втягнув її у великі проблеми, в коло своїх думок, і вона тонко і тактовно показувала своєму молодому начальнику дороги і доріжки в широкий світ. Він знав більше її і вмів більше за неї. Але її слово було камертоном, по якому звіряв ритм і настрій роботи сектора. Але водночас у ньому росло якесь роздратування проти неї, якесь невдоволення. Він згадував минулу вечірку, її квартиру, її перемовки з чоловіком і чомусь на думку спливали ліврейні лакеї при будуарах графинь і княгинь. Але незабаром він забув про ті свої думки навалилося стільки роботи, що кілька ночей навіть спав в інституті на потертому шкіряному дивані, який стояв у коридорчику до сусідньої кімнати, і який інститутські дотепники називали мудрість народна. Там найчастіше збиралися курці, говорили про погоду, про ціни на базарі, переповідали новини, що їх привезли родичі з інших міст і сіл. На базі їхнього інституту готувалася республіканська нарада, і їхньому сектору було доручено не тільки скласти звіт про свою роботу, а й написати всю вступну загальну частину для доповіді директорові. Як ти водиться, директор доручив написати одному із своїх заступників, а то басові, бас ірші. Ми всі Писатимемо звіт, сказав, повернувшись від баса Сергій. А ви, Романе Тихоновичу, зосередитесь над загальною частиною.